Jimat punya cerita dengan judul Tragedi Mek Kayu ing Sawah Waru Kidul Watu Jago. Kiriman Arif Sulistiono, Jimat Res Kali Kaligede, Desa Neturi, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro. Sebut ai jenengku Sarimin. Bengi kuwi aku jagongan karo baturku. Sebut wae jenenge no getuk karo Jalal. Wong telu jagongan karo ngombe kopi karo rokok-rokokan. Bengi kuwi jan sepi banget. Aku karo baturku banjur rencana arep mek kayu. Aku ngomong karo dhewekne. Kengko nek mek kayu ning sendi Kang? Banjur baturku sing jenenge Jalal kuwi jawab, "Engko neneng sawah waru piye?" Lah kira-kira aman pokak gak le? Alah lah aman tenang ae, engko mek sing garing sik aku wis roh kok ning kono. Wis, wedangi nang ayu padha dintekne, engko nang budal. aku ora kroso, wis suwe anggone jagongan wedange ya wis padha entek baturku sing jenenge Jalal banjur takok piye wis padha siapa durung ki wis siap nang ayo budal ayo lenek budal wong telu aku karo baturku mau banjur budal hawane adem banget, sepi mampring. Mung swara kewan wengi sing rame. Aku karo baturku mlaku ngalor parane. Bengi kuwi peteng dedet, bulan ketutup mendung. Sumilir angin rak rajange, godhong jati gawe merinding. patek suwe jebul wis tekan sawah waru. Jalal banjur omong. Neng kono ae lho, engko nek mek. Karo nduding arah panggon kayune. Kang No gethuk banjur jawab. Wis, meneng ae. Nang ayu, selak konanganku. Aku karo baturku langsung nyedaki kayune sing arep dipek. Nalika wis sedak dikagetake karo wong ngadeg pas lenden ning kayu sing arep dipek mau. Batinku ngomong, iki alasane manungsa apa iso alus gak patek suwe wong kuwi banjur ilang sawise wong adek kuwi ilang kayu langsung diketok nganggo gorok gak patek suwe kayune rubuh Sawise kayu rubuh aku karo baturku dikagetake geni kang gedhi nyeblok ning tunggak kayu sing diketok mau. langsung ambiar padha urip dewi-dewi. Jantungku kaya pedhot-pedhota. Awak dredeg sikil tangan ogel kabeh. Aku karo baturku bengok-bengok. weh, weh, apa kuwi? Apa kuwi? Aku karo baturku banjur mlayu. Ayo mlayu, ayo mlayu. weh ayo mlayu, ayo mlayu. Om telu mlayu sifat kuping ora peduli grumbul ditrak mergo keweden sawise mlebu desa banjur mlaku alon-alon karo nata ambekan aku karo baturku ambekane wis menggos-menggos kang mau getuk ngomong ah, ah, ngono kuwi mau apa le jenenge mbah aku yo gak ngerti kok ah, wes sing e penting awake dhewe selamat saiki yo meleh Kedadian kita alami wis puluhan tahun nalika aku ijek nom. Cukup semene wae cerita saka aku Arif Sulistiono, Jimatres Dusun Kali Gede, Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Bojonegoro. Percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam misteri. Au